mukije nongera ndabaha ikaze muri makuru yo kuri wa cumi n'icyenda ntwara nke tukayahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize umuntu yiyongera ku bandi yaraye yerekanywe n'igipolisi ko ari mu bagandaguye b'ababikira biciwe kuri paruwase gido maria comfort mu kamenge batazira kwa buyengero uwo muntu agasigura ko yatumwe n'umwe mu banyepolitiki batavuga rumwe na leta mu bijyanye n'amagara y'abantu mu gihe hasozerwa indwi yahariwe kugwanya indwara ya kanseri abantu bamagarirwa kwipimisha ku gihe no gufungura ivyamwa kugira birinde iyo ngwara ivyo nibivugwa na muganga Deogracias Bizindavia nonoso ivyo gupima indwara bita imagerie medicale mu gifaransa mu ntara ya mwaro abanyeshuri barenga igihumbi baramaze guhebishure muri ibi bice bibiri birangiye ibitigiri byinshi bikibonekeza mu mashuri mato mato mukanya ni inkuru imwe ukwayo ano makuru akaba hagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Eric Uwimana Marie Claire Kazeneza nijengeye kuyabashikiriza isanganiro inama isumba igipolisi cy'uburundi cyarerekanye kuri wa gatanu abemanga ko bafise uruhara mu mabi atari make yagiye arakorerwa hano mu gisagara cya bujumbura Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi akamenyesha ko urwego avugira rubandanya rutanga umuco kuri ayo mabi muri yo twavuga nka bwa bwicanyi bw'ababikira batatu b'abataliyano bakorera ku iparuwase Guido Maria Comfort muri zone Kamenge aho benshi bica kwa Buyengero Pierre Nkurikiye ati umwe muri bo aremanga ko yabukoze nyuma yaho tubeshurije ivyavugwa yuko hariho ibinogo abajejwe umutekano ngo baba barahambyemo abantu benshi nyuma y'igitero cy'itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze n'inyuma y'aho tubeshurije kandi ibyari byavuzwe yuko abajijwe umutekano baba barafashe ku nguvu abakenyezi dufatiye ku bana bari bahejeje gutorwa mu cibitoki aho bari baranyurujwe n'izo nkozi z'ikibi ukuri kurabandanya kuja habona e, eh, munsi tukaba twashaka kubeshuza ubundi bukozi bw'ikibi butatu bukomeye bwabaye bugizwe nabo nyene ariko n'ubundi babisunurira uno munsi rero hari umwe mu babukoze ari muri aba bishikanye Clovis Kwizera batazira Desire niwe yiyemerera ko ari mu bagandaguye bababikira akavuga ko babikoranye na bamwe mu bajejwe intwaro n'umutekano eh kucerekeye icababikira ndimwe no mwakoze ubwo bwisha ndimwe eh, twebwe twabishe zine muri icyo gihe rero tumaze gukora ayo manama haragera igihe c'akazi kamaze kugera igihe c'akazi twagiye turi bane n'umushoferi agira gatanu abatwigishije uwo mugambi bari babiri aho rero bamaze bamaze kutwigisha baratubwira ati muzoca haba izogenda uko twagiye twambaye amakoti hanyuma dushitseyo tugurura umuryango dukora icaje jadutwaye jewe nawe bari bampaye uwo bita orga bumaze kumpa uwo bita orga nashitse nica yonyene orga hanyuma abandi batatu bo basigaye muri koridoro imodoka isigara hanze niho rero tumaze kuvayo twace tuca muri koridoro turakaraba tumaze gukaraba hari naca turasohoka mugabo bigaragare ngaho twaciye hariho sekirite y'igipolisi n'abasirikare ni ukuvuga rero ijya misiyo si uvuga ngo yakinye abanyagihugu gusa cyangwa abanyepolitike gusa hariho n'inzego zari zirimwo kubera nibo bagiye bagira baduha inzira uyo Clovis Kwizera akaba agize gatatu ku rutonde rw'abiyemerera ko bishe abo babikira inkuru tuzogaruka ko tukaba twarondeye alexis nduhije avugwa n'uwo muntu ntitwashoboye kumuronka ariko abamwegereye bakavuga ko ataco ashobora kubivuga ko Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga basaba ibihugu by’u Burundi n'u Rwanda kuja hamwe bagatorera umuti w'ibibazo biriko biratuma bashamirana ivyo bakabivuga nyuma yaho hamaze imisi ibonekeza icuka kitari cyiza hagati y'ivyo bihugu u Burundi bukangiriza u Rwanda ko riko rushaka guhungabanya umutekano mu Burundi ivyo u Rwanda rwamirira kure kuri kire bamwe muri abo banyagihugu baganiye na Dieudonné Nzeyimana twe tubyakira nabi cyane kuko eh, nk'ubwo twari twagiye mu bihugu byunze ubumwe bya East African Community tubona yuko hari agahombo gakomeye kubera yuko uruja n'uruza siko twari twiteze siko riko ruragenda nta uja gusumirayo nta uja gusumira ino no kuvuga yuko mu bisanzwe wa muryango nta kamaro uri kuratumarira twe dusaba yuko bokumvikana tanjane zoba ko tanyungu ta nimwe yotuzanira ko twaba tugenda gucingera nko mu Rwanda cana bakaza n'abagashingero ariko uyu munsi umuntu agiye hariya aza amengo ni umuntu w'umwasi dusaba yuko rero leta y'u Burundi yogira cyo yumvire cyane u Rwanda nago rukiyumvira dusaba yuko bokumvikana ibyo bintu by'imishwano bakabikuraho twege mu nyungu y'ibihugu biriko biraswana dusaka yuko bizamwo amahoro meza n'umutekano kugira ngo Burundi bugume bufise amahoro tukivuga imishamirano iri hagati y'ivyo bihugu ngo biganiro hagati y'abarundi ni kimwe mu vyo tuma icuka icuka kiba ciza hagati Burundi n'u Rwanda muri kino gihe abategetsi b'ivyo bihugu barabana yingwe byo bikavugwa na Domitien Ndayizeye yahoze y’u Burundi ubwa mbere na mbere ho novuga yuko igihagararo cy'igihugu cy'u Rwanda kubyerekeye ibibazo by'u Burundi si u Rwanda gusa rwonyene rubibona kujya hariho n'ibindi bihugu bibona kujya ubwa kabiri ni uko haguterana amajambo ajyanye nk'ibyo maze iminsi numva ngo kanaka ngo yaje gusekera ngo abanyarwanda barashaka gutera ngo abarundi bazobivuna burya ingwano umenya igihe itangura ntumenye igihe ihera ubwa kabiri kwinjira mu ntambara ntibizoza bitorera inyishu ibibazo ikibazo abarundi dufise ari naco gituma hakuzana imvugo y'intambara yo guturira twobisubiriza ingendo yo kuganira ngaha mu Burundi turafise ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'amakungu turafise abaserukizi b'ibi bihugu bibiri mu gihugu kimwe no mu kindi eh, turafise amashyirahamwe duhuriyemo eh, turafise washaka n'inzego z'ubutungane zihurikiyemo ibyo bihugu uko ari bibiri ku buryo jewe nibaza yuko izo ari zo nzira nziza zikwiriye hako abantu baza mu nzira yo gushotorana kuko ubushotorora nta kintu na kimwe bishobora kutungura eh, ubwa kabiri nk'uko nabivuze mu kanya urashobora gutangura intambara wibaza ngo urayitsinda hanyuma ugasanga bigiye kubiri kuko kuri jewe nama mvuga ni intambara ni gatebe gatoke eh, ubwa kabiri intambara zo muri iki gihe ntabwo ari intambara nka zimwe za kera zo guhaguruka ngo ugiye gutsinda kanaka hanyuma uce wicara mu gihugu ciwe oya imbibe zirazwi Domisiyenda yizeye akaba yaganiriye na Evariste Ndiko banyanka dutandukire n'amakuru avugwa mu mutekano iminsi ndwi irarumanye hari umugabo azwi ku izina rya Ismael afiriye ku kirindiro c'abapolisi kiri ku mugwa mukuru wa commune Mutumba turi mu ntara ya Karusi mu gihe bivuga ko icatumye uwo mugabo yitaba Imana kitaramenyekana mu gipolisi bamenyesha ko amatohoza yo yamaze kurangira Blaise Pascal Kararumiye kuri urwo rupfu rw'umugabo wo ku mutumba wa kibuye muri komine ya mutumba intara ya karusi yaguye ku kirindiro cy'igipolisi imutumba akaba uwo mugabo yahoraye azwi ku izina rya sumayiri mu gipolisi baheza bemeza ko dosiye yaheze kandi ko bagiye kuyishikiriza ababijejwe baremesha umuryango w'umugabo yapfuye ko mu ndwiza bazoheza bakayishikiriza parike y'ikarusi ngo nayo ishengeze abo bamaze gufata bakemeza ko abantu bashika batatu bamaze gufatwa bagirizwa ko abari bo bakubise uwo mugabo imbere y'uko ashikanwa aho ku gipolisi mu gipolisi nyene bemeza kandi ko uwo mugabo Sumayi yapfuye bukeye mu gitondo yari yashikirijwe aho ku gipolisi azanywe n'abanyagihugu abo banyagihugu bakaba bamwagiriza guharika igihe yari azanye umugore agira kabiri mu rugo rumwe bati ntibari bamenye ko yakubiswe cyane gushikaho ababara kuko ngo yashobora kuganira n'abapolisi bari bahari kandi akaba yapfuye mu gitondo cy'uwa gatandatu ariko arafungura umusantere wa komine mutumba bagorikunda tarasisi asaba abanyagihugu bo muri iyo komine kwirinda ko abo baketse ko ari inkozi z'ikibi boheza bakabashinzikariza ubuzima ngo ahubwo bashikana ku gipolisi cyane ku barongoye intwaro karosi kararumiye Blaise Pascal ku radio Tanganiro umuntu azwi ku izina rya ndi mu ruvugo Vena yaraye yishwe n'abantu bataramenyekana ku mutumba Gitebe commune Mugina intara ya Cibitoke uwo mugabo akaba yishwe nk'isaha zibiri z'ijoro ubigipolisi kikaba kimaze gufata abantu umunani ku mvo z'amatohoza mu kanya ca dutandukirana yavugwa mu bijanye n'amagara y'abantu sangwa muri sanze kuri radio Isaa sitandatu zirarenga ko iminota mirongo itatu n'icyenda um, no makuru tuyabandanirize hano mu gisagara cya bujumbura kanseri y'igitigu y'ubwinjiriro bw'igitereko be n'iy'amabere ngo nizo ziboneka ku bwinshi hano mu burundi nk'uko bivugwa na dr deogratias bizindavyi kubwo uwo muganga yanonosoye ibyo gupima indwara ibyo bita imajeri medicale mu gifaransa ngo birashoboka ko umuntu yakwikingira gufatwa na zimwe muri izo kanseri amakanseri dukunda kubona ngaha mu burundi cyane cyane ni kanseri y'igitigu eh, murazi yuko eh, ngaha anye mu gihugu cyacu bakunda eh, gufata nk'ibinyobwa zijya nzoga hakaba rero n'amavirisi bita hepatite b na c iyo rero umuntu asanzwe afite ayo ma hepatite b na c akongera agashyira izo nzoga uca usanga igitigu kinyerutse kugwara igaca gihindukamo kanseri mugabo bikabanza guca muri siro izindi kanseri dukunda kubona ni kanseri zo mu gitereko eh, yikingira iyo kanseri kenshi mubonye umuntu aja ku mwanda mukuru cyangwa bikanka akazana nk'amaraso ahonye urashobora guca wiyumvira yuko eh, yoja gukwipimisha tukamuraba muri ekogarafi byanse tukamuraba muri sikaneri muganga agomba kubabwira ko kanseri itaza buno nyene ngira ngo murazi ko mu Burundi benshi nk'aba bafise eh, bagwara igitigu kenshi kenshi ngaha mu Burundi n'inzoga n'ayo hepatite ama hepatite nayo kugira ngo umuntu ayikingire murabizi yuko eh, bica mu bihimba by'irondoka mu maraso kera murazi ko baca indasago n'ibiki bikabituma aha rero ingene yo muntu yogerageza kwikingira nabwiye kugira ikarashishi tukaraba ibyo dufungura tukaraba eh, ibiro byacu ko biraduga umuntu agashimikira ku byamwa Ivyo muganga Deogratias Bizindavyi akaba bivuze mu gihe dusoze rindwi yahariwe kugwanya ingwara ya kanseri tukivuga ibijanye n'amagara y'abantu dutandukire mu ntara ya Bubanza ibitaro vy'abihebeye Imana vy'igihanga muri iyo ntara birafise ingorane zijanye no kubura umuyaga nkuba haraheze hafu kwezi byo bikaba vyavuye kucuma bita transformateur gitanga umuyaga nkuba Regidezo yatwaye muri Regidezo bo bagasegura ko ico cuma capfuye bariko baragikora Space Caritas Kabanyana imyidogo ni myinshi mu bituri ibyo bitaro by'ababikira byitiriwe augustin mweranda z'igihanga nk'abagomba ibipimo byo mu iradiyo nabyo bashobora kuronka kuko iradiyo yahagaritse gukora uwo munsi nyine batwara icyo cyuma gitanga umuyaga nkuba aricyo bita taransiforumateri muganga bukuru Vianney arongoye ivyo bitaro akavuga ko n'uwakoresha iradiyo yaciye ataha kuko atakazi eka n'amaraso bote abayakeneye ntayo bakizana kuko batoronka ngo ingene bayabika cyo kimwe n'imiti imwe imwe igomba kubikwa ahantu hakanye cyane nk'uko bisigurwa na muganga bukuru Vianney nayo imodokari rusehaba niha ngo isigaye yama mw'ibarabara ijana indembe Bujumbura nk'abakeneye amaso abakeneye kubagwa n'abandi tutandukire nayavugwa mu bijyanye n'indero abanyeshuri barenga igihumbi n'amajana atandatu nibo bamaze guheba ishuri mu ntara ya mwaro mu bice bibiri mwaka w'ishure igitigiri c'abahungu kikaba kiruta ic'abigeme bamaze guheba urongoye igisata muri iyo ntara asaba abajejwe indero bose gufasha kugira uko guheba kw'abanyeshure guhere imwaro Laurent Dikuriyo nkuko ibiharuro dukura mu buyobozi bw'indero mu ntara ya mwaro bivyerekana mu mashuri y'intango abana igihumbi n'amajana ane na mirongo itandatu na batandatu nibo bahevye ishure kuva uyu mwaka utanguye gushika mu mpera z'ukwezi kwa kabiri muri abo abigeme ni amajana atandatu na mirongo ine n'icyenda amashuri makuru amaze guheba ishuri ni amajana abiri na cumi na babiri harimo abigeme ijana na cumi n'indwi mu mashuri y'intango komini ifise abana benshi bamaze guheba ishuri n'indava ifise amajana atatu na mirongo icyenda igakurikirwa na komine rusaka amaze guheba amajana atatu na mirongo ibiri ifise bake n'igisozi hahevye mirongo irindwi na batandatu muri icyo kiringo mu mashuri yisumbuye komini nyabihanga iza imbere kuko hahevye abanyeshuri mirongo itandatu na batanu hagakurikira ndava ahahevye mirongo itanu n'icenda komine zifise abahevye ishure bake muyisumbuye n'igisozi na bisoro kuko hari cumi na batandatu muri imwe imwe urugero rwo guheba ishure mu ntara ya mwaro kabarungana igice kimwe n'ibice munani kwijana mu y'intango ni ibice ubusa n'ivy'icumi icenda kwijana mu yisumbuye urongoye inyigisho mu ntara ya mwaro Saratien Ntakamurenga avuga ko mu myaka ya mbere ubukene n'inzara mu miryango no gufata nabi abana bituma hari abana baheba ishure kuva mu mwaka wa gatanu gushika mu mashuri yisumbuye naho ngo hambavu y'ivyo hari abagwara agakuku gatuma bamwe bajya guhiga akazi mu mashyirahamwe y'uburimyi cyangwa ahandi cyangwa kudandaza mu bisagara ngo hari abigeme bata ishuri batwaye inda hataragera abandi ngo ntibabone akamaro ko kwiga iyo babona abakuru babo bahejeje ntibaronka akazi ariko asaba ababyeyi abarezi cyangwa abarongoye intwaro guhimiriza abo bajejwe kugira guheba ishuri bigabanuke imwaro ruhandi kuri radio isanganiro ano makuru tuyarangirize kuri inkuru ivugwa mu makungu mu gihugu ca Senegal j'abanyagihugu bazindukira kuri uyu imana mu matora yo kwemeza kwibwirizwa shingiro ryo hindurwa canke rikaguma uko ryahora kuri wa gatari saa 6 z'ijoro ariho harangira kuyamamaza hagati y'abashigikiye n'abadashigikiye ihindurwa ry'iryo bwirizwa shingiro izo mpande uko ari zibiri zikaba zarashamiranye bikomeye mu gace kitwa Kolda Idaka na cane cane cyane ku munsi wa nyuma w'imyiyamamazo mukamenya ko iryo bwirizwa ko ibizohindurwa muri iryo bwirizwa shingiro nk'uko byasabwe na perezida w'icyo gihugu makisari bishyika kuri cumi na bitanu ibikurukuru akaba ari imyaka nk'itanu yo gutwara icyo gihugu izova ku myaka indwi ikajya ku myaka itanu ku kiringo kimwe kimwe kudatwara ibiringo bibiri bikurikirana guhindura inzego shasha mu nama nshingamateka guha uburenganzira bwo gutora abanyagihugu aha niho amakuru twari twabateguriye agarukiye mbere yuko ndabikenura ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize umuntu yiyongera ku bandi yaraye yerekanywe n'igipolisi ko ari mu bagandaguye b'ababikira biciwe kuri paruwase Guido Maria Confort mu Kamenge batazira kwa Buyengero uwo muntu agasigura ko yatumwe n'umwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta mu bijanye n'amagara y'abantu mu gihe asozerwa indwi yahariwe kugwanya indwara ya kanseri abantu bamagarirwa kwipimisha ku gihe no gufungura ivyamwa kugira birinde iyo ndwara